Подумати на людину, чорті що, може, він у небі радіацію міряє, чи ще що. Не встиг я подумати цю думку, як той рвучко притулився до бусолі, і палець йому тіпнувся на спусковому крючку, так що і мій мимоволі смикнув свої два курки, і я лише встиг побачить, як із тамтого жерла. Вилітає чимала ракета завбіжки з молочне порося, тільки довше, довше таке, і вже позад нього блиснуло вогнем, як мене відкинуло моїм же прикладом, бо я випалив з обох майже одразу. Ну, але так торкнуло плече. Видно, я не встиг примоститись, бо от того впав і вже задершись бачу. Ракета та чималенька раптом на щось наштовхнулась, підкинула її, рвонула її сріблясто шротом, а потім рознесло зсередини люто, що, падаючи, я встиг лиш побачить, як маскалата метнуло вибухом у річку. Отак стою на карачках і не знаю, коли мій рябко нарешті чую давненько вже гавка на мене. Що, мовляв, ти тут забув, бо я сам собі не вірю, чи оце я вже пристріляв своє ружо, чи мені приснилось, що понюхав дві свої цівки, ні, таки смердять свіжим димом, що я тоді отак піднімаюсь на рівні ноги, і що я бачу? Нічого я не бачу в тому діркові, наче мітлою вимило наче й сліду ніякого не було ні браконьєра, ні причандалля. Тоді мій рябко починає кусати, сіпати мене за полу, мовляв, чого ти тут виставився. Біржи мерщій додому та розбери своє ружо знов на дві рушниці та заховай їх добренько. Що лише тоді аж я почув, як високо в небі. Чітко так гуде великий літак, і мені навіть здалося, що він отак, неначе горобець, проблиснув між хмарами. Ля, тау товариш, я тобі не товариш, гражданін. Ну, ви дить, пойміть, сидять. Що це називається гуманно, ля? Я вчора ж вийшла із тюрми, а сьогодні в упай сідай. В опять? Сядь, не вставать з місця. Що я, не людина кака? Как вы разговариваете про гуманность, ля? Когда я, вы это, поймите, я в утром вийшла тверезая, а вони ж пишуть у протокола, що я п'яна. А я ж у камері не могла ить випить, потому що там полно свидетелів, бо вони в одній каморі ля. В меня в лице таке давление страшное. Подсмотрите, какое оно красное. Как же я не могу пить, что я выпила бутылку пива, и мне ша те пишут пьяные. З одной бутылки пила. Ля, як воно, он взяло и покраснело, весь эть давлением. Ну і була я п'яна нельзя. Сядь. Та що ж, за бутилку пива мені приупишуть п'яна? Це ще одна лишня стаття. Вийшла, наузивається із тюрми, а сімню родних баулійських так і не побачила. Сядь, сказано. Є та гуманности? Меня тверезую збивають. Є та гуманність? А ти коли Степанишина і Радька ізбивала, і Кобрина. Ти гуманна була. Да тоже, да я зібивала, а то мені лімініція, а ю нельзя. Так тобі можна, а їй ні. Вона не люди. Так э, где? Їжу, то йди порядок ля. Не випрошуй, не оказуй сопротивлення. Ніхто тебе таку не чіпатиме. Ну ж нати кому сильно. Ти уж мені сравнілі уж мені, радькай мені міліцію, чи є ж наркоман, а ти не наркоманша. Я я е, винів мені за є. Хто тебе знає? Вы, видно же, из разу в кого давления не хватает. Так то його і считай одразу, що наркомани. Ля, радько, сука, нарком, я його убью, а мені за це і Сядь, я тебе і питаю. Нюєт, вон у нас хорошенький, я ні разу з Уасивої 19 лет не є узбивали меню. От, А помните, как вон до нас пришел тогда молоденький такой хорошенький из Армении? А помните того Красильникова чи Дяченка? Ну і з услом ля того шоу за гуталін сів. Скільки він тоді получив? Два чи п'ять? А мені за що? Сідеть. Я ж сім'ю зунов не побачу радних беліських сідать знову. Ото й треба було додому йти, а не на маліну. Та я і ушла додому ляж, ні, ніє. є. Ви я за тих маліни на удорозі повнаставили. Чи я тут виновата, ля. Сядь, сядь, і вись тобі розговор. Все життя, скіко ти живеш, тільки й чуєш, хоч біля один сказав ляж. Розділ третій. Секс історії. Небо стояло загадкових кольорів, і очі в дівчини Олі були такими ж, бо в банці хлюпотіла рідина навпаки жовтого кольору.